Toe het Bildad, die Seid, geantwoord en gesê, Heerskapie en verskrikking is bij hom wat vrede maak in sy hoogtes. Is daar een getal vir sy leerskare, en oor wie reis sy lig nie op nie, hoe sy dan een mens rechtvaardig wees bij God, en hoe sal hy rein wees wat uit de vrouw geboren is. Kijk, zelfs die maan, hy skyn nie helder nie, en die sterre is nie rein in sy oor nie. Hoeveel minder die mens, een mooier, en die mense kind, een wurm.